Awit, Kabanata, Isandaan at Labing-anim Minamahal ko si Yahweh, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya nga't habang buhay ko'y sa iyo lagi tatawag. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Si Yahweh napakabuti Mahal niya ang katuwiran. Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka, o puso ko, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ay mabutit hindi siya nagpapabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagamat ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Kay Yahweh na aking Diyos, anong aking iyahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob ang hantog ko sa dampana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tunay ngang itong si Yahweh malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat kamatayan ay masabat. O Yahweh, naririto akong inyong abang lingkod, katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Purihin si Yahweh.